Miña nai, miña nai, siña. Miña nai, miña nai, siña. Como minha nai ninguna. Que me quenta cariña. O calor siña da súa. Minha nai, minha no minha nai, no nai, señora, como no hay ninguna, que me quento a cariña calor, señora, Por ver a Pamplona, que tengo los por ver a Pamplona, perdimos los tren, Perdimos los tren, perdimos los tren, por ver a Pamplona que canta muy bien. Muy bien.